פרק ה' שמעו את הדבר הזה אשר אנוכי נושא עליכם קינה, בית ישראל. נאפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נטשה על אדמתה, אין מקימה. כי כה אמר אדוני אלוהים, העיר היוצאת אלף תשאיר מאה, והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל. כי כה אמר אדוני לבית ישראל, דרשוני וחיו, ואל תדרשו בית אל, והגלגל לא תבואו, ובאר שבע לא תעבורו, כי הגלגל גלו י... ובית אל יהיה לאבן. דרשו את אדוני וחיו, פן יצלח כאש בית יוסף, ואכלה, ואין מכבה לבית אל. ההופכים ללענה משפט, וצדקה לארץ הניחו. עושה חימה וכסיל, והופך לבוקר צל מוות, ויום לילה החשיך, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. המבליג שוד על עז, ושוד על מבצר יבוא. שנאו בשער מוכיח, ודובר תמים יתעבו. לכן יען בוששכם על דל, ומסעת בר תיקחו ממנו. בתי גזית בניתם ולא תשבו בם, כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את ינם. כי ידעתי רבים פשעיכם ועצומים חטאותיכם. צוררי צדיק לא כחכופר ואביונים בשער היטו. לכן המשכיל בעת ההיא ידום, כי עת רעה היא. דירשו טוב ואל רע, למען תחיו. ויהי כן אדוני אלוהי צבאות איתכם כאשר אמרתם. שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט, אולי יחנן אדוני אלוהי צבאות שארית יוסף. לכן כה אמר אדוני אלוהי צבאות אדוני, בכל רחובות מספד. ובכל חוצות יאמרו הו הו, וקראו עיקר אל אבל, ומספד אל יוד עיניהי. ובכל כרמים מספד, כי אעבור בקרבך, אמר אדוני. הוי המתאבים את יום אדוני, למה זה לכם יום אדוני? הוא חושך ולא אור, כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש. הלא חושך יום אדוני ולא אור, ואפל ולא נוגה לו. שנאתי, מאסתי חגיכם, ולא אריח בעצרותיכם. כי אם תעלו לי עולות, ומנחותיכם לא ארצה, ושלם מריאיכם לא אביט. הסר מעלי המון שיריך, וזמרת נבליך לא אשמע, ויגל כמים משפט, וצדקה כנחל איתן. הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל, ונשאתם את סיכות מלככם ואת כיוון צלמכם, כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם. והגלתי אתכם מהלאה לדמשק, אמר אדוני אלוהי צבאות שמו.